Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Ճարտարապետական լուծումներով եւ բազմականդակ վիմագիր արձանագրություններով Հերհերի Սուրբ Գրիգորիս եկեղեցին կարելի է դասել Ամարասի հովտի լավագույն հուշարձանների շարքին։ Գրիգորիս եկեղեցին, որտեղ ակայված է Ծովատեղ գյուղի հարևանությամբ գտնվող Հերհեր գյուղի կենտրոնում, կառուցվել է 1667-1676 թվականներին Պետրոս կաթողիկոսի հրամանով եւ Բարսեղ գիշեցու առաջնորդությամբ։ Եկեղեցու պատերին արված հյումագիր արձանագրությունների եւ պատմական աղբյուրների համաձայն հերեհերը երկար տարիներ ծառայել է որպես ամառանոց ամառասի վանական եղբայրության համար։ Այս հանգամանքը կարևոր դեր է խաղացել հուշարձանի ճարտարապետական հետաքրքիր լուծումների համար։ Այստեղ են բերվել տարբեր մասունքներ, խաչքարեր, արձանագրություններ, որոնք պարունակում են ճշգրիտ տեղեկություններ այդ ժամանակաշրջանի իրադարձությունների եւ պատմական անձանց վերաբերյալ։ Բավականին լավ պահպանված եկեղեցին իրենից ներկայացնում է 40 գմբեթավոր բազիլիկ։ Գմբեթից հազար թմբուկը հազիվ է նկատվում արտաքին խաչաձև ծավալում։ Պատերը կառուցված են սրբատաշ քարերով։ Երանավ կամարակապ դահլիճը ունի 19.24 մետր երկարություն, 13.63 մետր լայնություն եւ 8 մետր բարձրություն։ Նշենք նաև, որ Ամարասի տաճարը եւս ունի նույն լայնությունը, ինչ Գրիգորիս եկեղեցին սակայն Երանավ բազիլիկի վերածվելու արդյունքում ավելի երկար է։ Այս հանգամանքը հիմք է ծառայել Մուրադ Հասրաթյանի այն հիմնավորման համար, որ Ամարասի եկեղեցին 17-րդ դարում եւս իրենից ներկայացնում էր 40 գմբեթավոր բազիլիկ ցածր գմբեթով։ Եկեղեցու 4 սրբատաշությունները իրար կապող կամարները իրենց վրա պահում են թաղածած առաստաղը, որը գտնվում է երկթեք տանիքի տակ։ Հատկապես լավ են պահպանվել շունները եւ պատուհանների ու մուտքերի եզրերը։ Ցավոք նույնը չի կարելի ասել Ղորանի մասին։ Եկեղեցին պահեստի վերածելու արդյունքում նրիվությամբ քանդվել է Ղորանը եւ ոչնչացվել շատ կարեւոր արձանագրություն։ Բարեբախտաբար արձանագրությունը յուր ժամանակին գրի է արվել Սարգիս Ջալալյանցի եւ Մակար Բարխուդարյանցի կողմից։ Խորանին քարերի մի մասը, որոնց վրա կան արձանագրությունից հատվածներ, օգտագործվել է պահեստային ենթակառույցների ստեղծման համար։ Արձանագրությունը, որը գտնվում է Հերհերի եկեղեցու հարավային մուտքի բարավորի վրա, պարունակում է մանրամասն տեղեկություններ 17-րդ դարում Ամարասի համալիրում տեղի ունեցած վերակառուցումների, ամրոցի, պարսպի ու նրան հարող այլ շինությունների, սենյակների ու խոցերի շինարարության մասին։ Արձանագրությունը վկայում է Շնորհոքն Քրիստոսի ես Բարսեղ եպիսկոպոս Աշակերտ Պետրոս կաթողիկոսին եւ ծնողս իմ աղա եւ Գյուլաղայն Իգավարեն Վարանդու Իգեղջե Գիշուն նորոքյալ պայծառացուցի Սուրբ Աթորս Ամարասա Պարսպոկ շրջապատեցակ հանդերձ հոգնաթիվ սենյակոկ զեկեղեցիս շքեղացուցայք զարթուկ տուակ շինել զեկեղեցիս անվամբ սրբոյն գրիգորիսի հովարան սուրբ աթորոն ամարասա որ եւ մասն բերյալ է ի նման ամփոփեցանք աստ եւ հիմնարկեցավ ռճը ժչը թվին կատարեցավ ռճը իեին եկեղեցին այս պահին մասնակի վերանորոգված է